بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن والاه أما بعد ما معنى الجراء يجري euh, faire quoi faire تحليل تحاليل دم مختبر نتيجة نتيجة نتيجة Résultat. Malaria. Dawa دواء c'est un médicament حبة مرة مرة Une fois. حقنة Maintenant, ça c'est piqûre. injection Injection. parce que c'est pas toute piqûre qu'une injection Voilà. une piqûre ça peut être une prise de sang Injection. عضل Ah. Ah, euh, alors. Tu peux répéter عضل عين ضاد لم آه مش نعم آه، ظهر يظهر آه، استعمل يستعمل صفحة طيب أحسنت ما هي علامة الرفع في المثنى المثنى سي كول سيني رفع رفع جول جول نعم ألف و رفع فقط ألف طيب والنصب علامة النصب قتل منصوب كيف؟ آه، أحسنت والجر الجر الجر الجر قال مجرور هكذا حرف جار ومضاف إليه ما في الكتاب لكن أنا قلت لك في الدرس لعلك تتذكر سيليا lié يبقى كالمقصود عاقل المجهول والجر نعم آه، آه، لليوم كنا تمارين كم كل الرابعة آه، الثانية طيب تفضل يشتري إسماعيل كتاب كتابين نعم إسماعيل أشد دليل آه، يقرأ إسحاق صحيفتين نعم إسحاق دي لي دو جورنال يكتب عبد الله آه، صفحتين عبد الله يكتب باج آه، يحمل يوسف يوسف يوسف نعم. يحمل يوسف حقيبتين يوسف باب de valise آه، يستلم محمود رسالتين محمود reçoit deux lettres يرسل خالد برقيتين خالد envoie deux télégrammes ثم كم رابع تفضل مع يوسف وعليكم السلام مع يوسف كذبان نعم مع إبراهيم قلمان مع إسحاق غربة c'est غربة سين بوت اسم c'est pas aussi hein عن إسماعيل آه، زجاجتان زجاجتان زجاجتان نعم هنا زجاجة زجاجة نعم ها ناس الدجاجة كلها آه، زجاجة نعم وقلت لكم المعنى une, une, bouteille en verre ou du verre. Non. Ah oui, خامسا مع عبد مع عبد الله عبد الله ريالان ريالان نعم مع أحمد قراصتان طيب Bouteille, Zujaja, c'est bouteille ou verre seulement la matière une bouteille en verre ou du verre euh, خامسا remplir les trous On l'a- On l'a fait on ensemble. les fait ensemble نعم Mm. C'est que terminal que. مم. ah pareil remplir les trous aussi طيب الجملة الأولى عندك عبد الرحمن أخذ عمر euh, en fait, Je ne l'ai pas fait à la maison, là, je l'ai fait. Rabat Omaro. أخذ عمر النتيجة نتيجة نتيجة التحليل وذهب إلى الطريق نعم ثانيا قال طبيب لعمار لعمارة آه، ظهر نعم ظهر عندك ملاريا في الدم الدم طيب ثالثا قرر الطبيب لعمر حقنة في في العدل في العدل كل يوم نعم الرابعا قال الطبيب لعمر شفاك الله شفاك الله طيب ندخل في درس السابع في جزء إقراء كلمة جديدة علاج علاج c'est un soin c'est le mazal de عالج يعالج قام بي يقوم بي quand on met le bi d'ailleurs في قام c'est s'occuper prendre en charge traiter هكذا ah, Et, Inch'Allah, معلش سؤال. كنتو ما عرفت كنتو c'était prendre en charge aussi non كنتو. نعم يعني كنتو تبذر حرف حرف الجر عمليه عمليه سي اوبيراسيون وقت ما للدائر جراحيه سي شيرجيكال اوبيراسيون شيرجيكال chacun Yashku, c'est se plaindre. Chacun yashkou, se plaindre. Naw'un, c'est un genre. Naw'un, un genre. Moussaabun, c'est atteint. Par exemple, la coule Fulan moussaabun Bikaza, c'est et atteint de telle chose. Kama, Kama, c'est Yassine Shabbat Minas. Nam. Sharabun, là c'est du sirop qui veut dire. Sharabun, du sirop. c'est une hein, c'est une maladie, je ne sais pas c'est laquelle. Je ne connais pas son, son équivalent, comment dire en français. sais pas c'est quoi En tout cas, c'est une maladie. Wa Balharisiya, pareil maladie aussi. Pourtant, souvent, souvent, n'est pas des mots arabes. Saïdaniya, pharmacie. Daliya, pharmacie. Maradun, maladie. peut aussi dire Da'un pour une maladie. Anidel, Alif, Hamza, c'est le même sens. Kinda, c'est aussi un mal. Aïnoun, c'est les yeux. Aïnoun, c'est un œil. Uyunun, c'est les yeux. Aïnoun, c'est le jambe, c'est hmm. non. Uyun, c'est le jambe. Rasun, tête. Kachafa, Yakshifu, et découvrir ou dévoiler, retrouver même, te trouver aussi. Un enfant le trouver, quoi. C'est c'est pas découvrir, par exemple, j'ai découvert une. Je sais pas, moi, c'est pas entre dedans Ça peut entre deux. non طيب استقر بالرحمن في المستشفى يجد الإنسان علاجا من المرض بإذن الله فالذي نعم كيف لحظة نترجم من في مستشفى في l'hôpital يجد الإنسان donc l'homme trouve يجد في le mot de wajada qui veut dire trouver علاجا من المرض remède رمادي بإذن الله avec la permission d'Allah طبعا فالذي فالذي يشعر بألام في بطنه يذهب يذهب إلى قسم الباطنية كيف هنا قلنا فالذي يشعر بألم donc celui qui ressent une douleur في بطنه au ventre يذهب إلى قسم الباطنية il va au service euh, de ce qui touche de ce, que, de ce qui tourne autour du ventre ومن يشكو من ألم في في عينه في عينيه في عينيه يتوجه إلى قسم العيون et celui qui se plaint de douleur dans ses deux yeux il se dirige au service des yeux C'est quoi l'ophtalmo, ça Service ophtalmologique. وإذا قرر وإذا قرر الطبيب إجراء عمل عملية جراحية فإن فإن قسم العمليات الجراحية هو المكان الذي يقوم بذلك. وكذي il فإذا قرر الطبيب إجراء عملية c'est-à-dire si le, médecin prescrit euh, de faire une opération chirurgicale, alors le service des opérations chirurgicales, c'est le lieu qui s'occupe de cela. يكشف الطبيب على المريض ثم ثم يحول ثم يحول ثم يحوله إلى المختبر ليقوم بعمل بعمل Donc les chifou là, je crois qu'il veut dire aussi ausculter. Hein. Je veux dire ausculter. Le kashava c'est l'essence qu'on a cité au début du, du, du vers. Mais là dans le nord il veut dire ausculter je pense. يكشف الطبيب على المريض donc le médecin ausculte le, le malade Ensuite, il le dirige vers le laboratoire ليقوم بعمل التحاليل ليعرف الطبيب نوع المرض afin de pouvoir faire des, des analyses pour que le médecin sache le genre de la, de la maladie. ثم أن المريض أن المريض مصاب بالملاريا أو لسندارية أو أو بالهارسية أو غير ذلك وقد يظهر من التحاليل donc la قد il est dans le sens de il se peut peut-être il se peut que il apparaisse des analyses طيب أن المريض مصاب بالمرارية que le malade est atteint de la malaria أو دوسنتارية je sais pas comment on dit c'était quoi comme maladie أو بالهارسية أو غير ذلك ou alors d'autres maladies autre que cela ثم بعد أن يعرف يعرف الطبيب نوع المريض مرض آه، نوع المرض مرض يقرر يقرب الدواء الذي قد يكون حبوبا أو شرابا أو حقنا يأخذه من الصيدلية ثم بعد أن يعرف الطبيب نوع المرض donc ensuite après que le médecin issue le genre de maladie يكرر الدواء il prescrit le médicament الذي قد يكون حبوبا أو شرابا أو حقنا donc le, le médicament qui peut-être قد يكون on a dit qui il y a une sens de peut-être donc il se peut ainsi de suite yakunu c'est le modalier de kana yakunu donc il, peut, il se peut qu'il soit que ce soit des cachets, ou du sirop, ou des injections. « Les akhuzahu pour qu'ils le prennent dans la pharmacie, c'est-à-dire le malade. « Les akhuzahu » est le malade. « minasidariya » depuis la pharmacie. C'est-à-dire deux « habba » Là, ça change le sens de la phrase. Ça change le sens Non. Taïeb, Awolen a dit l'asilati atiya. Répond aux questions suivantes. Aïna yadhab man. Donc, où se rend celui Awolen, yashku min alamin fi botni. Celui qui s'appelle douleur au ventre. يشكو من ألم في عينه qui se plaint d'une douleur à l'œil يقرر له الطبيب عملية جراحية celui qui prescrit le médecin une opération chirurgicale ثانيا لماذا يذهب المريض إلى المختبر pourquoi le malade seront-ils au laboratoire ثالثا لماذا يطلب الطبيب من المريض عمل التحاليل pourquoi est-ce que le médecin désire du malade qu'il fasse des analyses رابعا ما نوع العلاج الذي يستعمله المريض quel genre de médicament ou de soins utilise le malade خامسا من أين يأخذ المريض الدواء d'où le malade prend-il le médicament ou le médicament هذا سيكون في البيت والذي بعده كذلك لأنه يحتاج التفكير يظن في شيء ثانيا إملاء الفراغات في الجمل الآتية باختيار كلمة مناسبة مما يلي Donc pareil, remplir les trous des phrases suivantes avec les mots mentionnés en dessous. Moussabun, qu'on veut dire atteint. Usuntariya, nom de maladie. Balharisiya, maladie pareil. Marad, c'est la maladie en elle-même. Yakumubi, s'occuper d'eux. Yakshifu, là c'est aussi hospité. الجملة الأولى شعر محمد بفراء في بطني donc Mohamed a ressenti il faut mettre le mot dans son ventre ثانيا قرر أن يذهب إلى الطبيب لفراء عليه donc il décida de se rendre chez le médecin pour mettre le mot euh, نعم ثالثا قال له الطبيب إن مرضك قد يكون فراغ أو فراغ donc le médecin lui a dit il se peut que ta maladie soit telle chose la chose à mettre ou la chose à mettre رابعا ذهب محمود أيضا طبيب التنوين تنوين محمود نسبة محمود إلى المختبر لي فراغ عمل التحاليل دونك محمد سي rendu au laboratoire pour mettre le mot euh, des examens خامسا ظهرت نتيجة التحاليل بأن محمدا فراغ بالدستونارية Dostum Ta'aliya. Dostum Ta'aliya. Donc il a paru des résultats des, des examens que Mohamed, nous va mettre du Dostum, Dostum Ta'aliya. وثالثا لا تفعلوه troisième pas Non. الأول والثاني غادي إن شاء الله والثالث متروك متروكه كما تقول في الوحدة الوحدة السادسة من الموضوع الخامس لعنوان الفن في الفندق والفندق لوتيل الفندق لوتيل يقول السؤال عن الفندق donc la question sur l'hôtel c'est-à-dire une interrogation en fait enseignement en fait الكلمات الجديدة دل يدل دل c'est là c'est montrer une chose indiquer une chose ou prouver une chose ou démontrer une chose et là ce qu'ils veulent eux dans le texte c'est indiquer faire connaître. C'est de là que vient le mot dalil. Quel doit être marbouf. Nasaba, yunasibu. Ça c'est correspondre. Ou convenir. Là, là, c'est correspondre. Ce qui, ce qui convient quoi Ça te correspond, est-ce que te convient هو ليه بيها مثلا رجل يلبس القميص تقول هذا القميص يناسبك Ce camiste, ce, va bien, par exemple. Mounasib, c'est quoi Mounasib euh, Daoud Mounasib. Non. Nasab c'est le verbe. Mounasib, c'est quoi Hein c'est le verbe. Mounasib, c'est quoi euh, C'est le ism Ism Izan, Si tu as compris le verbe, il va avec. As'ar, c'est le diable de siar, qui veut dire prix. As'ar, diable siar, qui veut dire prix. Le prix hmm. Khalita, c'est un plan, une carte. Fundouk, Malouf, on l'a dit au début, hôtel. <coughs> Rulfa une chambre parce qu'on jam c'est غرف ana yani? quand on dit ani veut dire quoi ça veut dire ça peut aussi avoir le sens de, concerner ou regarder par exemple je te dis hadith parmi la volonté de l'islam d'une personne qui délaisse ce qui ne le concerne pas. Et ça n'a ça ne te regarde pas. Ouais. Ça ne te vise pas. Mais souvent, quand on dit Arni, quand les gens y passent, ils veulent dire ça veut dire. C'est-à-dire, ça veut dire. Nazal Là-bas, ça veut dire descendre. Mais là, dans le texte, ça veut dire résider, habiter quelque part. As'afa yus'ifu. C'est pas mon secours. D'ailleurs, Is'af, son masdar. Is'af, c'est le masdar de As'afa yus'ifu. Israf, c'est assistance. Secourisme, secours. Donc la as'afa yus'ifu, c'est le verbe. Even, ça veut dire donc. Parmi les mots que veut dire donc. Ou alors, je peux dire aussi. Donc alors. ou une carte. De quoi Là, c'est une carte, c'est une petite carte, quoi. Comme Bitato Charcia, carte d'identité, par exemple. Là, c'est carte, genre le, plan, les grandes cartes, pour se diriger. Tamam, al-Hiwar. عندنا خالد وبكر أنت خالد وأنت بكر الحمد لله يثبت السلام السلام عليكم وعليكم السلام أريد أريد فندقا أنزل فيه دلني على فندق مناسب من فضلك Donc Khalid dit, je voudrais un hôtel pour y résider. Comme la Qur'an, euh, Anziloufi. Nazalala, c'est pas le sens de descendre. C'est pour y être, pour, pour, euh, pour s'installer. Dullani ala fundukin munasibin min fadlik. Donc, montre-moi ou indique-moi, une de l'eau, là c'est l'ambre. Indique-moi, dalla ala, c'est indiqué sur quelque chose, quelque chose. Euh, donc, indique-moi un hôtel euh, convenable, munasibin, on va dire convenable, min fadlik, traduit par euh, s'il أتريد فندقا من درجة الأولى أم الثانية Amistania. أم الثانية Donc il dit, veux-tu un hôtel de première classe ou de deuxième أفضل فندقا من درجة الثانية Il dit, je préfère un hôtel de deuxième classe. إذا يناسبك يناسبك الفندق الذي بجوار بجوار المطار Donc, euh, te conviendra l'hôtel qui est près de l'aéroport. Bijouari, c'est à côté d'eux. C'est comme on m'avait dit, c'est dans le sens Bijouari, à côté d'eux, dans le sens voisin, proche. Et c'est pareil. La... À peu près, oui. Est-ce que tu veux dire il faut une fondou qui s'appelle Saddaqa euh, فأسعاره فأسعاره فأسع- فأسعاره مناسب مناسبة وغروف تن آه، سبحان الله مناسبة وغروفه وس- غرفه وغرف- فتحة وغرفه و- آه، وسعة واسعة واسعة Donc il dit oui, car ces prix sont abordables. Vous voyez, Blamouna, Siba, c'est abordable, convenable. Au Rolofu Wasia, et ces chambres sont grandes, spacieuses. Donc il dit, c'est un hôtel abordable, cependant il est loin. Donc il dit, il est possible de monter dans le bus qui passe devant l'hôtel. Donc ça on dirait par vraiment, comme c'est une interrogation vraiment. Donc, allez, on, euh, y va maintenant. Donc là maintenant il va faire un truc pour euh, faire euh, pour pouvoir employer l'ism al-mawsoul. Vous voyez, l'ism al-mawsoul, ma'rouf, al-lazi, qui veut dire celui Et en arabe, quand tu utilises euh, l'ism al-mawsoul, tu dois obligatoirement faire suivre, euh, suivre d'une phrase. Tu veux pas qu'elle l'a dit tout seul. Obligé une phrase derrière. يقول نزل محمود في الفندق الذي بجوار المطار Donc, Mahmoud طيب, s'est rendu ou résidé dans l'hôtel celui qui est près de l'aéroport ou avoisinant l'aéroport ثانيا سكن إبراهيم البيت الذي خلف المعهد donc Ibrahim a habité la maison celle qui est derrière l'établissement ثالثا ذهب محمود محمد إلى المكتب البريد الذي بجوار المعهد donc Mohamed est allé à la poste celle qui est avoisinante à l'établissement رابعا وصل سليم إلى الملعب الذي يمين المكتبة donc Salim est arrivé au terrain de Dieu celui qui est à droite de la bibliothèque ou de la librairie خامسا أخذ حسن الكتاب الذي فوق الرف donc Hassan a pris le livre qui se trouve sur euh, l'étagère سادسا سأل عبد الله الموظف الذي داخل المكتب donc Abdullah a interrogé l'employé celui qui est à l'intérieur de l'agence ou du bureau j'ai remarqué là dans les phrases, mmh. après Al-Lani, c'est toujours des. des. des. comment ah. aussi euh, des lieux, qui sont mis euh, à côté. Là, pas forcément. Hein pas forcément, c'est pas. Voilà. Là. Dans, les exemples qu'ils ont mis, mais sinon, non, c'est pas, euh, pas pour ça. que là, il, là, il parle que de lieux de son dans les phrases. Toutes les phrases, ça s'importe à des lieux. Ouais. C'est pour ça que derrière, c'est avec un lieu. Il ne faut pas pour autre chose. Donc ça, c'est al Mosul, mawsul al-muzakka al-mufrad. Pour le singulier masculin. ثانيا Istami Oradid. donc écoute et répète juste vous écoutez أولا نزل محمود في الحجرة التي بالتابق رابع donc Mahmoud habite dans l'appartement ou la pièce, celle qui est au deuxième étage. Donc là, Al-Lati, quatrième étage dans le qui est Ism Mawsoul, le Muannath al-Mufrada, pour le féminin singulier. <coughs> ركب محمود الحافلة التي قرب المعهد. Donc Mahmoud est monté dans le bus, celle qui est, ou celui, en français c'est en masculin, qui est proche de l'établissement. ثانيا ذهب إبراهيم لمكتبة التي بجوار الجامعة donc Ibrahim est allé à la librairie celle qui est à côté de l'université رابعا اشترى حسن من البقالة التي أمام موقف الحافلة donc Hassan a acheté depuis l'épicerie celle qui est devant la station des bus خامسا أخذ فاطمة رسالة التي فوق المكتب donc أخذ c'est prendre Fatima a pris la lettre, celle qui est au-dessus du bureau. طيب l'exemple d'après أنت تقرأ أبو الرحمن والذي بعده أنت داود وحاول تترجم باستطاعتك اسم traduire sur sérieux هذا هو أمين أمين المكتبة الذي يعمل في مكتبة المعهد Euh, c'est c'est Amin, enfin, non là c'est pas un nom là c'est l'agent de sécurité, je pense. sûrement ouais. Euh, celui-ci est l'agent de sécurité de la bibliothèque, celui qui travaille, là euh, ouais, non celui qui travaille dans la, dans la bibliothèque du, de l'établissement. non هذا هو الطبيب الذي يعالج المريض Euh, celui-ci est le, le docteur donc lui dis plutôt lui lui non lui c'est lui c'est le docteur celui qui soigne les malades le, le malade non le malade un مفرد هذا هو المدرس الذي يعلم القراءة Euh, celui-ci lui est, est celui euh, le, lui c'est le professeur lui c'est le professeur celui qui enseigne le- la lecture non هذا هو المهندس الذي يرسم ال- يرسم الخريطة Euh, c'est le celui-ci est l'ingénieur celui qui tu peux dire qui aussi elle l'a dit ouais, ce- euh, On peut traduire par qui ouais, qui euh, يرسم c'est dessiné Ah, celui qui dessine euh, les, les, les cartes qui vont faire. هذا هو ال- هذا هو البقالة بقاله هذا هو البقال الذي يبيع الف- الفاكهة Euh, celui-ci est les- l'épicier qui vend les, les fruits هذا هو العامل الذي يدلك على الحجرة celui-ci est le, est le travailleur qui on va dire on peut dire employé là aussi l'employé qui Non. t'indique qui t'indique euh, vers le, qui t'indique les logements la chambre la chambre نعم أنت بعد الآن مع المؤنث نصف فيمينا هذه هي الحافلة التي يمر أمام ها؟ تمر تمر- تمر أمام الفندق Euh, ترجمة Ceci, euh, ce sont les cars. لا هذا مون هذا مفرد c'est du singulier Ah, C'est le car qui, نعم qui passe devant le- l'hôtel. أحسنت Lui, c'est le car qui va devant l'hôtel. هذه هي الطائرة الل- التي تحمل الركاب الركاب Euh, lui c'est le c'est le oiseau non c'est l'avion Mhm. Non, non, non. c'est l'avion qui, qui, euh, qui transporte les, les passagers نعم هذه هي السفينة التي ت- تدخل تنقل تنقل النفط نفط نعم والنفط aussi lui, c'est le, donc là, c'est le bateau qui, euh, transport on va dire qui aussi transporte le pétrole. نعم هذه هي الدراجة التي تنا- تناسب الطلاب. Lui, c'est le دراجة <coughs> on va dire هذا vélo ou <coughs> <coughs> Lui, c'est la, euh, elle, c'est la moto qui, euh, qui me semble, c'est- convient qui, convient qui convient, qui convient aux, aux élèves. هذه هي السيا- السيارة التي تسعف تسعف المريض مريض. Lui, c'est, euh, elle, c'est la voiture qui euh, تسعف, c'est qui euh, euh, on pourrait dire transporter aussi secours, non C'est ça ouais mais là on pourrait transporter aussi transporte le malade. non parce qu'on pourra pas vraiment trouver un mot spécifique Et, euh, voilà Euh, arbitre, طيب خلاص أحسنتما رابعا اربط الجملتين كما في النموذج Maintenant, il faut lier entre les deux phrases. مثلا عندنا نزل سليم في الفندق Ça, c'est la première phrase. Deuxième, الفندوق بجوال المطار Donc quand on lit les deux phrases, ça fait Nazala Salimoun fil funduk al-ladhi bijoual al-matar. Donc en fait, il faut mettre al-ladhi entre les deux, ou al-lati, ça dépend de ce qu'il y a besoin. فالجمل الأولى عندك سكن إبراهيم البيت الذي خلف العائشة. ليه deux phrases. سكن إبراهيم البيت البيت خلف خلف المعهد معهد سكن إبراهيم البيت الذي خلف المعهد نعم أحسن ثانيا ذهب محمد إلى المكتب المكتب أمام موقف الحفلات حافلات حافلات آه ذهب محمد إلى المكتب الذي الذي أمام موقف الحافلات نعم وصل وصل أحمد إلى الملعب الملعب الملعب يمين المستشفى وصل أحمد إلى الملعب الذي يمين المستشفى نعم أخذ حسان أخذ حسان الكتاب حسن حسن حسن حسن الكتاب حسن لا يسير الألف لكن الكسرة شو حسنوني الكتاب سي مفتعل حسن أخذ حسن الكتاب حسنون الكتاب سي تورشن أخذ حسنون الكتاب الكتاب فوق الرابطة آه، أخذ أحسن حسن حسن الكتاب الذي فوق فوق الرابطة فوق فوق نعم طيب هذا المذكر الان الأنثى المؤنث نعم خامسا نفس الشيء لكن الآن مع المؤنث اربط الجملتين كما في النموذج دخل محمود الحجرة الحجرة بالطابق الرابع دخل محمود الحجرة التي بالطابق الرابع نفس الشيء الآن اشترى أحمد من البقالة البقالة أمام موقف الحافلات اشترى أحمد من البقالة التي أمام موقف الحافلات نعم ذهب إبراهيم إلى المكتبات إلى المكتبات إلى المكتبات المكتبات بجوار بجوار الجامعة ذهب إبراهيم إلى المكتبات التي بجوار جامعة نعم فتحت فتحت زينب النافذة النافذة خلف السبورة فتحت فتحت زينب النافذة التي خلف السبورة أخذت فاطمة الرسالة الرسالة فوق الرف أخذت فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة الرسالة الرسالة التي الرسالة التي فوق فوق فوق فوق الرف نعم طيب هذا هذا سهل هذا سهل جدا ثالثا أحدث مفرد كل كلمات من كلمات الآتية من ضمن le singulier des mots suivants هذا في البيت ستبحثون إن شاء الله يعني كذلك كل هذه الكلمات معلومة طيب هذا نكتفي بهذا اليوم والحمد لله رب العالمين